Musico mildigas doloroin. De longa tempo cias che musico bonfaras alla sano de la corpo cae de la menso. Musicoterapio plibonigas la humoron, la emocioen, mildigas anxion cae depresion, stimulas memoron, concentrigion, comunicadon, mov capabloin cae mem estimon. Musicoterapio estas interdisciplina campo, quiu combinas musicon cun psicologio, biologio cae sociologio por positivigi la vivon de pacientoi. Oni povas canti, danci, ludi music instrumentoin, componi au improvisi melodioin, au simple ausculti cae senti musicon, sub la gvidado de music terapiisto. Nesen ciale, patrinoi de iarmiloi lula sien infanoin per milda cantado, quiu certe ilin tranquilligas. Nun tempe medicinistoi amplexe esploras la efficon de musicoterapio en prisorgado de pacientoi cun clinicae problemoi. Oni pristudas exemple la casoin de cronicae doloroi en canceruloi. La generala efico estas comparebla al tiu de opio de venae contra o dolorei medicamentoi, assertas faculo. Opio de venae medicamentoi estas ofte usatei por mildigi tre intensain doloroin. Tamen, sen la flancae malagrablae efficoi de la medicamentoi. Gi plibonigas ancau la dormadon, malpliigas la senton de lazigio, anxio, cae depressio oni usas musicoterapion ancau por zorgado de et Ce jus nascitoi gi favoras la efficon de oxigeno, la corbatadon, cae la la dormadon, la corpan temperaturon, cae la sangopremon. premon. Gi crome helpas la elvolvigion de cerboi de beboi nascitae antau la giusta tempo Citiui bonei voi bonai e se la beboi audas musicon dum dormato grava resulto estas la pli fortigo de la ligigio inter che patroi kai idoi, cae kai pli bona el de parol capablo malgrau la clare montritae efficoi de musicoterapio por multae suferantae malsanulloi, tamen, en plei multae landoi, la sistemoi de san asecuro ancora ne inclusivas gin inter la pagataen rimedoin ie dispono de tiui pacientoi.